Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbdienas rīta pulksten 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Labrīt, labrīt, rādījumā arī klausītāji, šeit ir priesteris Jānis, un šajā rītā atgriežamies dienas katehēzē pie eh, tēmas par priesteru sagatavošanu, priesteru formāciju. Un šodien e, tāda e, īpaša tēma pievēršoties tieši priesteru studijām, tātad topošo priesteru e, studijām, tas, ko tad apgūst un, un kādā veidā būtu jāapgūst, par to runā arī šis Vatikāna otrā koncila dokuments, kas ir veltīts priesteru formācijai. Um, ir <clears throat> ļoti daudz un, un interesantas lietas šeit pateikts, bet vienlaikus arī gana uh, vispārīgas lietas, eh, un mēs arī kādus aspektus no tā dzirdēsim. Eh, pilnīgi visu varbūt tās, eh, kā teikt, nepārdomāsim tikai tādēļ, ka tiešām tā šķiet, kad tādas ļoti tehniskas, arī viena otra tāda ļoti praktiski tehniska lieta par to, kādu priekšmetu pasniegt vai kā pasniegt un, un tā tālāk, bet tos vispārīgos principus gan mēs pārlasīsim un iedziļināsimies, jo, manuprāt, um, tie ir tie tiešām būtiski, um, lai, lai saprastu, kā tad priesteris gatavojas arī intelektuālā veidā um, savam kalpojumam, savam, savai, savam aicinājumam, teiksim pat, varbūt tās arī tādā veidā. Um, tu vari kā parasti iesaistīties šajā sarunā, uzdodot jautājumus, vai varbūt tās arī padaloties, it īpaši, ja kādi priesteri klausas, mm, mm, bet eh, arī var pataupīt, <laughs> ja gadījumā kāds priesteris klausās, var varbūt tās pieteikties pat uz, uz šo katehēzi, lai kopā pārunāt par to pieredzi, kāda tad ir bijusi un, un kas ir bijis labs un, un kā, kā ir noritējusi šī, šī formācija. Katrā ziņā tas man ir plānā, jebkurā gadījumā tas man ir plānā aicināt arī, arī no semināra, piemēram, es eh, eh, formatorus, lai aprunātos, jo būsim mm, tūdaļ jau arī beiguši šo dokumentu un tad gribas dzirdēt un, un redzēt, kā tad uh, praktiski mūsu apstākļos eh, notiek šī formācija, jo bieži vien šeit eh, šajā dokumentā mēs arī eh, redzam tādu apgalvojumu, ka šīs ir vispārīgas normas, kuras vajag konkrētajos apstākļos arī pielāgot, ne, vēsturiski un geogrāfiski konkrētos apstākļos arī pielāgot. Un, un tad paskatīsimies, kā tas ir noticis šeit Latvijā. Nu tālūk, bet eh, tiem, kas vēlas iesaistīties eh, jau šodien eh, šajā dienas katehēzē, tad var sūtīt īziņas vai zvanīt. Īziņu telefonu numurs ir 266 77 272, bet zvaniem 67 969 131. Un sākot domāt un lasīt šo dokumentu, eh, tas, ko es domāju, sakot, kad ir, ir dažas lietas, kas ir, mm, nu es tās nosaucu tādām mm, tehniskām vairāk lietām, bet varbūt tās arī eh, citāds vārds būtu jāpiemeklē. Bet ko es domāju, ka tāda viena no mm, dažas no atziņām, kas ir pašā sākumā jau, kad, lai sagatavotos studijām, tad eh, šie semināristi, kandidāti kad eh, nu, uz priesterību, kad viņiem vajadzīgas ir arī tāda humanitārās un eksektās um, eh, mācības, lai ievadītu uh, tālāk pēc tam arī teoloģiskās studijās. Tāpat tās arī tiek teikts, ka ir jāapgūst latīņu valoda um, tādā līmenī, lai viņi spētu saprast un izmantot daudzo zinātņu avotus un baznīcas dokumentus. Uh, Eh, tiem, kas varbūt tās ir latiņu valodas fani, tas kā medus dvēselī mm, mūsdienās es šaubos, vai es, ja kāds eh, patiesībā to arī eh, šo, šo atziņu cenšas īstenot, ņemot vērā, kad zinātnes jau ļoti, nu, principā vai vispār vairs kāda zinātne lieto latiņu valodu, lai, lai rakstus taisītu un publicētos un tā tālāk, protams, ka nē. Uh, Eh, bet baznīcas dokumenti vēl joprojām gan san, eh, tiek laikam eh, publicēti, sarakstīti arī latiņu oficiālajā valodā, un tad paralēli ir arī citās valodās izveidoti. Jā, bet nu šāda atziņa šeit ir. Uh, kad arī latiņu valoda jāapgūst. Nu, no savas pieredzes uzreiz gan saku, ka tā bija, tas bija tāds vairāk ievads latiņu valodā, lai neapjuktu, ja ieraugu latiņu valodu. Tā, tā apmēram eh, daudz pēc tam pašam ir eh, jāieguldās, ja, ja grib tiešām um, tālāk attīstīt. Un es domāju, ir jau arī tādas eh, teoloģiskās jomas, kurās latīņu valoda varētu droši vien noderēt, kā piemēram mēs egziģēs, tāda bībeles studēšana. Uh, jo eh, zinām, ka eh, bieži vien izmanto um, latīņu uh, tūkojumu, bībeles tūkojumu, lai, lai tad pētītu to. Nu tā, ir, ir kaut kādas uh, lietas, ja, uh, kur, kur latīņu valoda vēl tomēr arī uh, tiek uh, prasīta un, un lietota. Uh, Um, tāpat tās mm, prasība atbilstošā līmenī apgūt svētos rakstus, svēto rakstu tradicionālās valodas. Tad, kas tad būs senēbrēju, sengrieķu, laikam, visas šīs valodas. Nu jā, tādas lietas. Un, un, un tad e, šeit tiek izvērsta tā doma par to, ka jā, šai sagatavošanai ir jābūt uh, no tādai... Uh, es mīlu teikt vispusīgai principā, bet, bet laikam tas nebūtu tas labākais vārds. Tā sagatavošana tāda pakāpeniska, ja kā jau zināšanas jau nevar visas vienā reizē uzņemt, līdz ar to pakāpeniski tas ir jāizdara un vispirms nāk filozofijas studijas un pēc kā sekot tad arī teoloģiskie priekšmeti, lai tad tiešām audzekņi um, caur to spētu atklāt, eh, caur šīm filozofijas un teoloģijas studijām, tad spētu atklāt Kristus noslēpumus. Uh, nu, tāda lieta, bet eh, kas man šķita, uh, varbūt tās pat vēl svarīgāk, lai uh, runājot tieši par šīm studijām un, un pārdomājot šeit no šī dokumenta, ir, ir tāda lieta, ka lai semināra audzēkņi izprastu ekleziālo priekšmetu studēšanas jēgu, to kārtību un pastaro mērķi, Eh, tātad šīs studijas jāveido tā, lai jēga, kārtība un pastorā, pastorālais mērķis tiktu um, nu, atpazīts, izdzīvots, un lai viņiem uh, šīs studijas palīdzētu uh, uh, savu dzīvi pamatos, savā, savas dzīves pamatos likt tātad ticību un tajā iesakņoties. Un kā arī viņiem jāstiprina pārliecība Eh, pieņemt savu aicinājumu nesautīgi un ar priecīgu sirdi. Tātad šīm uh, studijām, uh, visām šīm studijām ir jādod uh, arī tāds virziens savā ziņā, jēga, kārtība, pastorālais mērķis un jāiesakņo šos semināristus, šos topošos priesterus, jāiesakņo ir tādā veselīgā ticībā, un vienlaikus caur to arī jāstiprina viņa aicinājums, spēja apzināti un brīvi e, veikt šo izvēli, kļūt par e, priesteri. Un ar priecīgu sirdi, kā šeit tiek teikts, priecīgu sirdi, tad arī veikt šo kalpojumu. E, priecīgu sirdi arī veikt šo kalpojumu. Nu, studiju mērķis ir atkal ļoti augsti uzstādījums, ļoti augsts tāds uzstādījums, ka tas nav uh, viss tikai tāds akadēmisku zināšanu iegūšana, kas arī ir, jā, semināristi tiek gatavoti, lai spētu izmantot modernos zināšņu, zinātņu sasniegumus arī savā kalpojumā, spētu veidot dialogus, veidot tātad arī, tā teikt, attiecības ar, ar uh, līdz cilvēkiem, dažādiem, turklāt dažādiem līdz cilvēkiem, spētu pamatot savu viedokli, argumentēt tātad savu viedokli, tad tas nozīmē arī savu ticību, varbūt tās arī, nevis varbūt tās, bet arī norādīt caur šīm iegūtajām filozofiskajām studijām, arī spēt parādīt, kur varbūt tās ir kaut kādas uh, Eh, loģiskās kļūdes vai nu, kaut, kādes, kaut kādi maldi, nepareizas, nepareiza domāšana vai, un, un tā tālāk. Vai ne? Tad to visu panāk, tad, ja seminārists, protams, tātad topošais priesteris ir, iegu, ir ieguvis un iegūst uh, šīs uh, studijas. Ja, nu, tāda lieta uh, Eh, gan ir eh, uz to norādīts, vai ne? Un, protams, tad eh, tas, ko, ko arī mums šeit Latvijā darīja, kad vispirmām kārtām tā ir filozofija, tad filozofisko priekšmetu apgūšana, iegūstot vispirms pamatīgas un vispusīgas zināšanas par cilvēku, pasauli un dievu. Um, un arī mūsdienu filozofiskās atziņas uh, kas pēc tam var palīdzēt ar šīm jaunajām zinātnis, ar šiem jaunajiem zinātniskajiem atklājumiem pārdomāt, analizēt, izvērtēt mūsdienu pasaules mentalitāti un līdz ar to arī sagatavoties um, uz dialogu ar saviem laika biedriem. Šeit es vienkārši um, izceļ dažus aspektus no tā, kas tiek teikt par filozofijas studijām un filozofijas vajadzību arī priesteru sagatavošanā. Nu jā, tiem, kuriem patīk studēt, kuriem, kuriem uh, humanitārās zinātnes un tā skaitā filozofija un teoloģija tiek šķiet saistoši, es domāju, laiks seminārā ir ļoti uh, patīkams un, un E, izbaudāms no studiju viedokļa. <laughs> Tiem, kuriem varbūt tās e, humanitārie priekšmeti nebija, tas pats e, aizraujošākais, ar ko nodarboties, nu, jāgatavojas, ka būs pamatīgas, kad ir pamatīgas, pamatīgas studijas, pamatīgi daudz jālasa un, un jāraksta un, un jādomā par, par lietām. Tas gan, par, tā ir tāda uh, Tas ir aspekts, kas jāņem vērā dodoties uz semināru, bet lai tas nav par šķērsli, jo seminārā mērķis nav sagatavot zinātnieku, kuram tagad būtu jāspēj zinātniskā līmenī veidot dialogu ar citiem zinātniekiem un pamatot, bet, bet ja iegūst tas pamats, uz kā balstīties gan savai ticībai, un to es zinu, zinām, kad kādā brīdī um, liela daļa cilvēka atskārs, kad nu, vai cik labi noderētu arī kaut kādas pamatīgākas zināšanas par, eh, par teoloģiju, baznīcu, par garīgumu, par baznīcas vēsturi un tā tālāk. Un, nu, lai būtu arī semināristam šis pamats zināšanas, kas ir vajadzīgas, lai, lai, lai tiešām tā baznīcas izpratne uh, būtu nu, veselīga, adekvāta un, un, un, un lai spētu vispār uh, Eh, kā šeit arī tiek teikts, veidot attiecības eh, un, un, un veidot dialogu. Eh, šeit pat ar šīm filozofijas studijām, kā jau es teicu, tās ir nepieciešams, lai spētu noteikt maldu iemeslus un tos atspēkot. Tā, tā šeit raksts, vai ne? Tā kā atkal jābūt gana pa, pamatīgām studijām, lai tiešām uh, Eh, spētu šādā veidā arī eh, risināt kādus jautājumus vai ne, tādas lietas. Eh, lielu uzmanību jāpievies, jāpievērš ciešajai saistībai starp filozofiju un dzīves patiesajām problēmām. Tātad šī saikne, jo, kā jau es pieļauju, Eh, priekšstats varētu būt, kad ja jau filozofija tā tad atrauc no realitātes kaut kas, un, un jāsaka varbūt tās jā, tādas holistiskā filozofija, kur skaldīja matus un mēģināja risināt problēmas, kā, mm, piemēram, cik eņģeļus uz adatas uh, um, galviņas var uh, satilpināt un tādas lietas, vai ne, lai cik arī interesanti uh, intelektuāli vingrinājumi, tādi prāta vingrinājumi tie varētu būt, uh, tie varbūt tās var arī raisīt tādu uh, priekšstatu par filozofijas un tā skaitā arī vēlāk par um, teoloģijas uh, bezjēdzīgumu, kad risina ne problēmas, vai ne? Un, un es domāju, šī norāda uz to, ka filozofija ir jābūt saistītai arī ar uh, dzīves patiesajām problēmām, uh, nu, ir, ir ļoti atbilstoša, jo galu galā filozofija, nu, tā kā es pats cenšos studēt filozofiju, <laughs> tad man, man jau vēl vairāk gribas uzsvērt, ka tā patiesībā ir joma, kas domā un cenšas risināt aktuālas, reālas problēmas, vai ne, un, un, un vai tās būtu ētiskās problēmas, piemēram, mēs sociālās vai politiskās kaut kādas problēmas vai jautājumus apskatīt un domāt, pārdomāt uh, par, par šīm visām jomām. Un, uh, jā, nu, es tikai uzsvērtu, ka jā, šī saistība ar dzīves patiesajām problēmām ir vienmēr jāsaglabā. Um, gan šajā, um, tā teikt, intelektuālā studiju uh, līmenī, lai, lai redzētu šo saistību, lai, lai līdz ar to varbūt tās arī uh, saprastu uh, nedaudz labāk šo studiju vajadzību, jēgu un, un mērķi, vai ne, un pasturālo uh, labumu šāda veida studijām. Un lai pēc tam varētu arī turpināt uh, Tālāk ejot jau uz arī e, teoloģijas studijām un, un iedziļināties teoloģiskos jautājumos, kas e, dažu brīdi vismaz var šķist, kā ir vēl daudz absta, abstraktāki un, un e, tādi, nezinu, vispārīgāki, vai ne, kad varētu šķist, nu, pazūd, pazūd realitātes apziņa, bet, bet lai redzētu, kad gan teoloģija, gan filozofija runā arī par ļoti konkrētām uh, reālās dzīves eh, problemātikām, jautājumiem, aspektiem eh, norāda uz, uz kaut kādām lietām un kad mums ir jāspēj izmantot tad ir šīs, šīs zināšanas, lai savā kalpojumā spētu palīdzēt un vadīt cilvēkus eh, pie Dieva. Nu jā, tādas lietas, tādas lietas. Uh, Bet ejam mazā muzikālā pauzītē, atpūšamies nedaudz un tad atgriežamies, lai paturpinātu šo um, nu, dienas katehēzi par priesteru studijām, priesteru sagatavošanu un kādas studijas tiek veiktas un kādā veidā varbūt tās tāpat labāk tās būtu um, darāmas. Pēc muzikālās pauzes esam atpakaļ, bet atgādināšu telefonu numurus, pa kuriem jūs varat rakstīt vai zvanīt, lai uzdot savus jautājumus un iesaistītos šajā dienas katehēzē. Tātad īziņām 266 77 272, bet zvaniem 67 969 131. sposa.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 eksakto humanitāro zinātņu tāda sagatavotība, lai spētu sastapties ar, um, arī ar um, dažādiem cilvēkiem sabiedrībā, spētu uh, veidot dialogu, sarunāties un argumentēt arī savu viedokli, un lai caur šīm studijām arī sagatavotos teoloģijas eh, studijām, kam mēs bieži vien dzirdam šīs divas teoloģija un filozofija, ir cieši savstarpēji saistīta, izmantojot filozofisko metodi, lai eh, arī teoloģija varētu Um, nu, attīstīt un, un studēt. Bet uh, domājot un pārdomājot tieši par teoloģijas uh, priekšmetiem un teoloģijas studijām, uh, tad šeit tiek uzsvērts tas, ka šiem jaunajiem kandidātiem uz priesterību um, ir šie teoloģiskie priekšmeti jāpasniedz ticības gaismā un saskaņā ar baznīcas maģistēriju. Uh, lai audzēkņu katolisko mācību pilnībā smeltos no dievišķās atklāsmes, pamatīgi tajā iedziļinoties, uzskatītu to par savas garīgās dzīves avotu un veicot priesteru kalpojumu, spētu to sludināt, skaidrot un sargāt. Atkal ļoti skaidri un, un, un, un tieši tiek pateikts, kāds ir arī šo teoloģijas studiju nu, mērķis, ne, kad, lai caur to mēs um, ieietu um, aizvien dziļāk attiecībās ar Kristu, um, lai iedziļinātos un iesakņotos mūsu ticībā, lai, lai šī atklāsme um, un baznīcas maģisterija mācība būtu mūsu uh, kā jauno priesteru, priesteru un kā semināristu garīgās dzīves avots un lai caur šīm studijām arī spētu pēc tam kā priesteri jau sludināt, skaidrot baznīcas mācību un, un arī sargāt, arī sargāt būtisks aspekts šajā visā kad jāspēj arī sargāt, ne tikai sludināt un turklāt sludināt un sargāt um, um, nu, baznīcas maģisterija mācību un atklāsmes uh, mācību. Kas varētu šķist kā ļoti pašsaprotama lieta, bet, kā zinām, ir vērts to uh, regulāri atsvaidzināt un, un atgriezt tā kā atpakaļ, uh, lai, lai fokus ne, nepazustu arī uh, arī studentiem un, un tā skaitā jau esošajiem priesteriem gal galā. Nu jā, uh, bet tas, kas man šķiet ir uh, vēl pats svarīgāks uh, šajā, um, šajā um, tekstā par teoloģijas studijām un ko man gribas um, īpaši tā izcelt, ja, ir, kad um, kad šiem jaunajiem kandidātiem ir jāiemācās cilvēcisko problēmu risinājumus meklēt atklāsmes gaismā, kad caur visām šīm studijām arī tās problēmas, ar kurām cilvēki mēs, ar te skaitā galu galā arī priesteri, vai ne, saskaras, bet ticīgie cilvēki draudžu locekļi, kuriem kalposim, kad ir jāiemācās saskatīt problēmu risinājumus atklāsmes gaismā. Un es domāju, ka tas ir jau daudz izaicinošāks uzdevums, kā vienkārši iemācīties um, teoloģiju. Zināt, kāda tad ir šī um, baznīcas mācības, um, kādas ir šīs patiesības, bet, bet tās tad arī spēt, spēt um, um, pasniegt cilvēkiem vai spēt ar tām paskatīties uz uh, cilvēciskajām problēmām, vis, visdažādākajām turklāt, un, un atrast varbūt tās arī stiprinājumu, atbildi, e, tādu vadību e, cilvēkiem e, šajos problēmu jautājumos. Ja? Tātad iemācīt cilvēcisko problēmu risinājumus, meklēt atklāsmes gaismā, cilvēku dzīves mainīgos apstākļus saskaņot ar mūžīgo patiesību un to sludināt sava laikmeta cilvēkiem piemērotā veidā. Ehm, pilns citāts, ko vēlējos nolasīt. Ehm, tātad saskatīt atklāsmes gaismā, saskaņot šo mainīgo dzīves realitāti ar mūžīgo patiesību un sludināt ehm, mūsdienu cilvēkiem šo atklāsmi piemērotā veidā. Mēs daudz runājam un, un daudz arī uh, tāda vismaz sajūta rodas, ka liela problēma, kāpēc, kāpēc varbūt tās um, cilvēki zaudē, zaudē motivāciju um, iet uz baznīcu, kāpēc, kāpēc zaudē, varbūt tās pat ticību zaudē, vai ne? Uh, kāpēc neredz, vai kāpēc meklē uh, citviet, citos kaut kādos um, nu, jaunos garīgos strāvojumos, kustībās, uh, um, savu tādu atbalstu ikdienas dzīvē, bieži vien mēs atsaucamies un sakam, tas ir tādēļ, kad um, baznīcas mācība ir bagāta un, un, un skaista un atklāja patiesību, bet mēs nemākam piemērotā veidā runāt ar mūsdienu cilvēku. Es domāju, ka tā ir tikai daļa no visas tās problēmas, vai ne, ka tas nav tikai par to, kad mēs nemākam kaut ko pateikt, um, nu, um, um cilvēkiem saprotamā veidā. Tā ir daļa no e, visas tās problemātikas, bet, manuprāt, ne tikai. Un, protams, e, mūsu e, e, semināristu tātad uzdevums, jauno topošo priesteru uzdevums ir caur šo sešu gadu periodu, kad notiek studijas, gan filozofiskās, gan teoloģiskās studijas. Tātad atrast eh, sev pamatu, būvēt sev pamatu eh, šajā zināšanās tādu, lai pēc tam dodoties jau kalpojumā varētu tad arī īstenot šīs lietas. Un turklāt, um, nu, jā, jāsaprot un jāatzīst arī tāda lieta, ko liela daļa eh, cilvēku kādā brīdī savas dzīves posmā atskāš, ka uh, nu, nekad nebeidzas tāda a, a, mācīšanās, tāda studijas, un es domāju, tas vēl jo aktuālāks ir tieši arī priesteriem, jo, protams, seminārā iedod tādu pamatu un, un, un um, virzienu, kur meklēt kaut kādas lietas, bet, bet tā, tā iedziļināšana, studēšana, meklēšana un, un, un, un problēma risināšana arī ar studiju uh, starpniecību ir jāturpina bieži vien nevis bieži vien, bet jāturpina arī pēc tam, kad seminārs ir beidzies, kad tad, tad ir noslēgušās šīs um, sešu gadu periods, studiju periods, kurā tad apgūst visdažādākos, gan teoloģiskos, gan filozofiskos priekšmetus. Tālūk, un, protams, eh, ir citi arī teoloģiskie priekšmeti, kuri, kur visi, visus viņus vajadzētu, šeit tiek teikts, pārskatīt un, un mm, nu, ielikt perspektīvā un palīdzēt tad arī eh, caur šiem priekšmetiem apgūt, nu, piemēram, morāla teoloģija, liturģija, um, dogmātika, um, koncilu uh, mācības, nu, vis, visādas tādas lietas, bet tas, kas eh, vēl šeit arī tiek izcelts un kas man šķiet ir eh, tāda nopietna aktualitāte arī mūsu zemē Latvijā ir, kad uh, ņemot vērā katra konkrētā reģiona apstākļus, audzēkņi jāmāca labāk iepazīt baznīcas ekleziālās kopienas, kas ir atšķirtas no Romas apustuliskā krēsla, lai viņi varētu sniegt savu ieguldījumu visu kristiešu vienotības atjaunošanai. Nu, gribētos pārfrāzēt, ka ir arī ekumenisms aspekts, kuru, kuru nevar atstāt tā vienkārši uh, kaut kur pa vidu starp visu, ko citu būs, bet, ne, bet kad šī ir tematika, kurai ir jau daudz nopietnāk, nopietnāk jāpievēršas, lai varētu pildīt arī šo baznīcas misiju, veicināt vienotību, atjaunot vienotību. Ne, tas ir būtisks baznīcas kalpojums eh, vienotības veicināšana. Un turklāt arī ne tikai par ekumeniskajām attiecībām tiek runāts, bet arī par to, lai iepazītu citas reliģijas, it īpaši mūsdienās, kad uh, sabiedrības emigrācijas uh, rezultātā ir tik ļoti sajauktas, mm, ir jāiepazīst arī citas uh, reliģijas. Gan lai pateicoties Dieva apredzībai, tajās novērtētu to labo un patieso, kas šajās citās reliģijās ir, un lai arī mācītos atspēkot maldus un sniegt paties, pilnīgo patiesības gaismu tiem, kam tās trūkst. Tāds ir šis uzstādījums, uzdevums, kas ir uzticēts. Nu, lūk. Tā kā teoloģijas studijas arī e, tiek prasītas nevis vienkārši, lai aizpildītu laiku, bet, eh, bet lai tiešām sagatavotu eh, jaunos priesterus uz, eh, uz to dzīves realitāti, ar kuru būs jāsaskaras gan draudzēs, kur vajadzēs atbildēt uz jautājumiem par to, nu, kāpēc ir ļaunais, kāpēc, kāpēc sliktās lietas notiek, kā atbildēt uz, uz šādu jautājumu, vai kur meklēt dievu un dzīves jēgu, kad kāds ir pazaudējis uh, ne, un, un, un, un teoloģijas studijas ir tas, kas sagatavo dod šo pamatu un, protams, atrast arī veidu, kā to vēl paskaidrot un kā, kā par to runāt, bet ja mēs paši neesam par to aizdomājušies, tad eh, tai brīdī, kad kāds jautās, varbūt par vēru, nu tādā ziņā, kad eh, nespēt īsti atbildēt, bet varbūt tās tas būs tas labākais pamudinājums, lai arī meklētu, kas to lai zina. Bet, bet jā, katrā ziņā dzirdam un lasām, pārdomājam par to, kad baznīca ļoti nopietni skatās uz priesteru sagatavošanu arī tajā intelektuālajā uh, ziņā, bet arī uzsver, par to arī pēc maz maz brītiņa lasīsim, ka tā nav tikai intelektuāla sagatavošana caur šīm studijām, kas, kas ir jāpanāk, ir, ir pat kaut kas vairāk. Uh, Bet ejam mazā muzikālā pauzīte, atgriezīsimies un noslēgsim šorīt katehēzi, bet ja tev ir kāds jautājums, nebaidies raksti 266 77 272. maksas nāk. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Nu, labdien, labdien! Šeit priesteris Jānis un dienas katehēzē runājam par priesteru formāciju. Un šajās noslēguma eh, minūtēs eh, gribas tikai izcelt vēl divus aspektus, domājot un runājot tieši par uh, priesteru, jauno priesteru tādu uh, um, intelektuālo sagatavošanu, jeb uh, studijas, kādas tad studijas tiek veiktas un, un, un kāds ir to mērķis un daudz un dikti dzirdējām, bet uh, tā, manuprāt, tāda pamata atziņa, kuru, uh, kuru šeit tagad pašās beigās uh, lasu, kas šajā nodaļā arī pie beigām ir um, um piedāvāt, ir, ka visas šīs studijas, ka patiesa uh, teoloģiskā izglītība nedrīkst apre, aprobežoties tikai ar zināšanu izklāstu, bet tās mērķi, mērķis ir patiesa un dziļa audzēkņu garīgā formācija. Tātad nevis vienkārši zināšanu uh, iegūšana, zināšanu kaut, kād, kaut kāds izklāsts, bet mērķis ir ar šo studiju palīdzību, starpniecību, veicināt patiesu un dziļu audzēkņu garīgu formāciju. Un tā rezultātā, protams, šeit ir tiek uh, uzsvērts, ka vajag pārskatīt didaktikas metodes, uh, kas tiek pielietotas uh, saistībā ar lekcijām, kolekvijiem, praktiskām nodarbībām, um, praktisku no, um, darbu organizēšanu, um, līdz ar to, lai stimulētu audzēkņu darbu un lai tas būtu gan individuāls, eh, gan nelielās grupās, lai tiešām vispusīgi apgūtu un, un iegūtu iemaņas, kas ir vajadzīgas pēc tam jau dodoties eh, kalpošanā draudzē vai kur nu, eh, kurš tiek nozīmēts, sūtīts, kur bīskaps viņu sūta, jā, bet <clears throat> man šķiet, to es gribēju izcelt, kad, kad visu šo studiju mērķis ir tāds dubults, uh, no vienas puses, lai sagatavotu uh, tiešām arī intelektuāli sagatavotu cilvēku um, risināt uh, problemātikas, ar ko cilvēks saskaras, uh, ar jautājumiem, ko cilvēki uzdod, ar mūsu laika izaicinājumiem un problēmām, ar kurām saskaramies. Man ir tā skaitā arī baznīca, lai spētu tad palīdzēt un, un, un uh, arī, kā zinām, būt par garīgajiem vadītājiem nepietiek ar to, kad, kad ir eh, sutena un, un, un kad ir priestera svētības, vai ne, kad ir vajadzīgas arī kaut kādas zināšanas, ir, protams, arī pieredze un, un sava garīgā dzīve, lai to varētu darīt, bet eh, zināšanas neiztrūkstošā daļa visā eh, tajā kalpojumā. Tā kā tas ir ārkārtīgi būtiski. Bet arī atceroties, ka šīm studijām ir e, jāveido priesteris e, savā ziņā, nu, ja tā var teikt, veidot priesteri, vai ne, e, garīgi formēt, garīgi veidot šo jauno kandidātu, arī garīgā veidā tad palīdzēt viņam, šim jaunajam kandidātam augt, pilnveidoties un tiešām kļūt par Kristus reprezentantu uh, cilvēkiem, kuriem tiks sūtīts. Dzirdējām šeit, šajā dokumentā arī šādu atziņu, kad tas ir viens no, nevis viens, bet tāds priesterības kalpojums, reprezentēt Kristu tiem, pie kā mēs tiekam sūtīti. Un, un, un bez dziļas garīgās dzīves, bez vienotības ar Kristu tas nav iespējams. Nu jā, un tad redzam šīs saistības starp garīgā dzīve un uh, intelektuālā dzīve, kad viņas eh, viena otru eh, atbalsta, un, un teoloģijas un filozofijas studijas arī ir būtiskas garīgās izaugsmes eh, veicināšana, un tāds tas mērķis ar šajā gadījumā ir. Un pašās beigās <clears throat> bīskapiem, ja varbūt tās kāds klausās, vai ceru, varbūt kā arī neklausās, bet, bet bīskapus arī pa brītiņam mēs pieminam arī šajā sakarā un arī tagad eh, lasu biskapiem jārūpējas par to, lai jaunekļi, kuru raksturs, tikumu un prāta spējas tam atbilst, tiktu sūtīti uz specializētajām studijām, fakultātēm vai augstskolām, lai sagatavotu priesteris, priesterus, um, eh, zinātniskai, eh, lai priesteri iegūtu zinātniskos grādus un spētu veikt dažādus apustuliskos uzdevumus – Vienlaikus tiem ir īpaši, kuri vēl nav priesteri, e, būtiski neatstāt viņu garīgo mm, un pastorālo formāciju novārtā. Nu tālūk. Um, jā, tātad vēl viena atsauca, mm, ka bīskaps uzņemas ne tikai atbildību par šo formācijas procesu, ka viņam būtu jāuzņemas atbildība par visu šo formācijas procesu, arī par kandidātu, jāiepazīst viņš, lai tad, kad uh, Eh, nu, ordenē, lai, lai arī pats bīskaps var um, galvot par šo uh, kandidātu, bet, bet arī jārūpējas par to, lai mm, būtu jauni, nu, teiksim tā, profesori vai uh, zinātnieki, teologi, kas varētu uh, veikt visdažādākos kalpojumus arī diecēzē, apustuliskos uzdevumus arī diecēzē, diecēzes mēr mērogā. Tālūk, uh, Um, tas, ir, tas ir par to, kādām tad ir jābūt studijām un, un, un kādām varbūt tās pat izmaiņām ir jānotiek, ehm, jo nodeļas nosaukums, ehm, es viņu kā nosaucu kā priesteru studijas, bet pats nodeļas nosaukums šeit rakstīts ekleziālo studiju reforma, ekleziālo studiju reforma jā, lai parādītu un norādītu ar šiem vispārīgiem principiem, kur un kādā veidā varbūt tās vajag veikt izmaiņas arī studiju procesā, lai tiešām tās pildītu savu uh, uzdevumu un, un spētu sagatavot, uh, nu, kā mēs lūdzamies dažkārt svētus, uh, svētus priesterus, svētus priesterus, nu jā. Ja. Bet tas ir nepietiks ar studijām vien, es tā pieļauju, vajadzēs kaut ko vēl vairāk un, un daudz ilgstošāku procesu un, un daudz lielāku arī paša kandidāta arī iesaistīšanos šajā procesā, lai, lai šo ideālu tad arī īstenot. Bet ir labs sākums studijas, vai ne? Tālūk, šajā rītā gan noslēdzam šo dienas katehēzi, tiksimies jau um, rīt no rīta, bet uh, šodien lai visiem skaista diena.